U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekim od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isa u sinu Merjeminu jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali, ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, udjelite dio od onoga čime vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemežni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštanja njegova. On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo, on je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti, Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šeitana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. Allah sve čuje i zna. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i oni izvodi iz tmina na svjetlo. A onima koji ne vjeruju, zaštitnici su šeitani i oni ih odvode sa svjetla u tmine. Oni će biti stanovnici džehennema. Oni će u njemu vječno ostati. Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu gospodaru prepirao? Onda kad mu je Allah carstvo dao, kad Ibrahim reče Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje. On odgovori Ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim pa učini ti da grane sa zapada i nevjernik se zbuni. Allah silnicima neće ukazati na pravi put. Ili za onoga koji je, prolazeći pored jednog od temelja porušenog grada, povikao kako će Allah oživjeti ove što su pomrli. I Allah učinite on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživje i zapita koliko si ostao dan ili dio dana? Odgovori, ne, reče on, ostao si stotinu godina. Pogleda jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo, a pogleda i magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima. A pogleda i kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo i kad njemu bi jasno povika, ja znam da Allah sve može. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, pokaži mi kako umrle oživlješ, on reče, zar ne vjeruješ? Vjerujem, odgovori on, ali bih da mi se srce smiri. Uzmi četiri ptice, reče on, i sjeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći znaj da je Allah silan i mudar. Oni koji manja svoja troše na Allahovu putu, liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. Allah će onome kome hoće dati više, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. One koji troše i metke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Lijepa riječ i opraštanje vrijedniji su od milostinje koju prati kinjenje. Allah nije ni o kome ovisan i blag je. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše i metak svoj da bi se ljudima pokazali a ne vjeruju ni u Allaha, ni u onaj svijet. Oni su slični litici sa oskudnom zemljom, kad se na nju sruči pljusak pa je ogoli. Oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su radili, a onima koji neće da vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put. Oni koji troše i metke svoje u želji da steknu naklonost Allahovo i da im to postane navika, Liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod. Ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. Allah dobro vidi ono što vi radite. Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašću punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori. Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili. O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili, kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan, i da je hvale je dostojan. Šeitan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti. Allah vam obećava oprosti nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. Za sve što potrošite i što zavjetujete, Allah sigurno za to zna, a ne ima neće nikom moći pomoći. Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako je dajete siromasima kad niko ne vidi i on će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka, a Allah dobro zna ono što radite. Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš, Allah izvodi na pravi put onoga koga on hoće. I meta koji udjelite drugima u vašu je korist. Ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav. A ono što od imetka udjelite drugima, nadoknadit će vam se potpuno. Neće vam biti učinjeno krivo. I to siromasima koji zauzeti na Allahovom putu nemaju vremena da zarađuju, pa onaj koji u to nije upućen misli da su zbog skromnosti i mučni. Poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni prosjećino dodijavaju ljudima, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Oni koji udjeljuju imanja svoja noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Oni koji se kamatom bave, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šeitan izbezumio zato što su govorili kamata je isto što i trgovina. Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka gospodara njegova pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao. Njegov slučaj će Allah rješavati. A oni koji opet učine, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli ni jednog nevjernika, griješnika. One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zeka daju, čeka nagrada kod gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. O vjernici! bojite se Allaha i od ostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda nek znate rata od Allaha i poslanika njegova. A ako se pokajete, ostaće vam glavnice i metaka vaši, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. A ako i u nevolji onda pričekajte dok bude imao, a još vam je bolje nek znate da dug poklonite. I bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kad će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti. O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozanjujete do određenog roka i neka jedan pisar između vas to vjerno napiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše ta, Allah ga je poučio, neka on piše. A dužnik neka mu pero kazuje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I neka ne umanji ništa od toga. Ako je dužnik rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju da u kazuje, onda neka kazuje njegov staratelj i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvatate kao svjedoke. Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače i da ne sumnjate bolje. Ali ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, onda ste zgriješili i bojite se Allaha. Allah vas uči i Allah sve zna. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog, a ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje, koga uskrati, srce njegovo će biti griješno, a Allah dobro zna ono što radite. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili. Allah će vas zato pitati. Oprostit će onom kome on hoće, a kaznit će onoga koga on hoće. Allah je kadar sve. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici. Svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih i oni govore čujemo i pokoravamo se. Oprosti nam, gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo, gospodaru naš. Ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas, gospodaru naš. Ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Imranova porodica u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mi. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. On tebi objavljuje knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a te vrati Inđil objavio još prije kao putokaz ljudima. Objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja. Allah je silan i strog. Allahu nije ništa tajna ni na zemlji, ni na nebu. On vas oblikuje u matericama kako on hoće. Nema Boga osim njega silnog i mudrog. On tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni. Oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena, željni smutnje i svog tumačenja, slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni, govore, mi vjerujemo u njih sve je od gospodara našeg, a samo razumom obdareni svačaju. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost, ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, ti ćeš sakupiti sve ljude na danu koji nema nikakve sumnje, Allah će zaista održati obećanje. One koji ne vjeruju od Allahove kazne neće nimalo obraniti ni meci njihovi, ni djeca njihova i oni će biti gorivo za vatru. Biće im kao faraonovim ljudima i onima prije njih. Oni su dokaze naše smatrali lažnim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uništio. Allah kažnjava vrlo oštro. Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište. Imate pouku dvijema vojskama koje su se sukobile, jednoj koja se borila na Allahovu putu i drugoj nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika, a Allah svojom pomoći čini moćnim onoga koga on hoće. To je zaista dalekovidni pouka. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude. Žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? One koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno boraviti, i čiste žene i Allahovu naklonost. Allah dobro poznaje robove svoje. Oni koji budu govorili, gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. Oni koji budu strpljivi, istino ljubivi i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili, Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Allahu je prava vjera jedino Islam, a podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došlo saznanje i to iz međusobne zavisti a sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali, Allah će brzo obračunati. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci, ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede. I reci onima kojima je data knjiga i neukima, primite Islam, ako prime Islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje jedino da pozivaš Allah dobro vidi robove svoje. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno na vijesti bolnu patnju. To su oni čija djela ne vrijede ni na ovom, ni na onom svijetu i niko im neće priteći u pomoć. Zar ne vidiš kako neki od njih kojima je dat dio knjige odbijaju kad budu pozvani? da im sudi Allahova knjiga, a oni onako glave okreću. Zato što govore, vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana, a laži koji izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjenju ih. A šta će biti onoga dana u koji nema nikakve sumnje? Kad ih sakupimo i kada svako dobije ono što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažal, reci, o Allahu, koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoće daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ. U tvojoj ruci je svako dobro, ti u istinu sve možeš. Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć. Ti od neživog stvara živo i od živog neživo. Ti obskrbljuješ koga hoćeš, bez računa. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika, a onoga ako to čini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na sebe i Allahu se vraća sve. Reci, skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali? Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allah je svemoćan onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje uradio i hrđavo djelo koje učinio, poželjeće da, da se između njih i njega nalazi udaljenost velika, a Allah vas na sebe podsjeća i Allah je milosti prema svojim robovima. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, Allah prašta i samilostan je. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod, jedan od drugog. Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene jer ti zaista sve čuješ i znaš. Poslije ona kad je rodila reče, gospodaru moj, rodila sam žensko. Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Nadjela sam joj ime Merjema i ja nju i porod njezin stavljam po tvoje okrilje od prokletog šejtena, i gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo i da se o njoj brine Zekerija. Kad god bio je Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo, o Merijema? On bi upitao. A ona bi odgovorila, od Allaha. Allah onoga koga on hoće obskrbulje bez računa. Tu Zekerija zamoli gospodara svoga, Gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše. Allah ti javlja radosnu vijest, rodit će ti se Jahja, koji će u Allahu u knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Gospodaru moj, reče, kako ću imati sina kad me starost obhrvala, a i žena mi je nerotkinja? Eto tako, reče on, Allah čini što on hoće. Gospodaru moj, zamoli on, daj mi neki znak. Znak će biti, reče, što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti osim znakovima i često spomini gospodara svoga i hvali ga krajem dana izjutra. I kada meleki rekoše, o Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj. To su nepoznate vijesti koje ti objavljimo Ti nisi bio među njima kada su pera svoje od trske pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. A kada Meleki rekoše, o Merijema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće viđeni na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao i bit će čestit. Ona reče, gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me ni jedan muškarac nije ni dodirnuo? Eto tako reče. Allah stvara što on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne, budi i ono bude. I poučit će ga pismu i mudrosti i te vratu i Inđilu i poslati kao poslanika sinovima Israilovim. donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam će nešto poput ptice i pouhnuću u nju i bit će voljom Allahovom prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja i gubava i oživljavat ću mrtve voljom Allahovom i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate to će istinu biti dokaz za vas ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinitost vrata objavljenog prije mene i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno i donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Zato se Allaha bojte i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je. Koji će biti pomagači moji na Allahovu putu? Mi, rekoše učenici. Mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo. Zato nas opiši među one što su posvjedočili i nevjernici počeše smišati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. I kada Allah reče, o Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti, i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi povratiti i ja ću vam onom u čemu se niste slagali presuditi one koji ne budu vjerovali na strašne muke će udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. Isa u slučaju Allaha isti kao i slučaj Ademom Od zemlje ga je stvorio a zatim rekao budi i on bi. Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci, hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo proklestvo na one koji na istinu govore prizvati. To je zaista istinito okazivanje i nema Boga osim Allaha. Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu pa Allah sigurno dobro zna smutljivce. Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, pa zar te vrati inđil nisu objavljeni poslije njega, zašto ne shvatite? Vi raspravljate onome o čemu nešto i znate. A zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanin, već pravi vjernik. Vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici – Allah je zaštitnik vjernika. Neki sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas na stramputicu odvedu, međutim, oni samo sebe odvode, a da i ne slute. O sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate? O sljedbenici knjige, zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete? Neki sljedbenici knjige govore pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite ne bi li oni svoju vjeru napustili. I nemojte priznati nikom, osim isto vjernicima vašim, da i nekom drugom može biti dato slično onome što je vama dato, ili da će vas oni pred gospodarom vašim pobijediti reci, pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo. Reci, blagodat je samo u Allahovoj ruci, On je daruje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On svojom milošću naročito daruje onoga koga hoće. Allahovo blagodat je velika. Ima sljedbenika knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga, a ima i onih koji ti neće vratiti ako im povjeriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je. Jer oni govore, nama nije grije što učinimo neukima i o Allahu svjesno govore laži. A tko ispuni zadanu riječ i boji se Allaha, neka znate da Allah voli bogobojazne. Oni koji obavezu svoju prema Allahu, i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi. Na onom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih na sudnijem danu blagonaklono gledati. Njih bolna patnja čeka. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući knjigu, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige. I govore, to je od Allaha, a to nije od Allaha i o Allahu svjesno govore laži. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo, poslije rekne ljudima, klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božiji, jer vi knjigu znate i nju proučavate. On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigu objavio i znanje dao, obavezu uzeo. Kad vam poslije dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete? Oni su odgovarali, pristajemo. Budite onda svjedoci, rekao bi on, a i ja ću sama svjedočiti a oni koji poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji i njemu ćete se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i ono što se objavljuje nama i ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Sau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu iskreno klanjamo. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Allah neće ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici nakon što su bili vjernici i tvrdili da je poslanik istina, a pruženi su im i jasni dokazi. Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Kazna im je prokledstvo od Allaha i meleka i svih ljudi nad svima njima. Vječno će pod njim ostati i patnje im se neće olakšati niti će im se vremena dati. Ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti i oni su zbilja zalutali. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik, doista se neće primiti kao otkup i sve blago ovoga svijeta, njih čeka bolna patnja i njima niko neće pomoći. Istinu je rekao uzvišeni Allah.